Стефан Кръстев от екипа на Червената къща и за мен е голямо удоволствие да открия първото събитие от фестивала 22 години по след 89-та година, къде сме днес. започваме с един дебат на ключовата тема за това какво се случи с социалните неравенства. Освен тази вечер имаме още два дебата на 10 ноември, и на 12 ноември. Съответно темите са за това какво се случи с медиите и последният дебат на 12 ноември е какво се случи с доверието в институциите. Подбрали сме три теми, които мислим, че са ключови за това какво се случи и какво не се случи в годините след 1989 година. Ще се опитаме да използваме вглеждането към тази година като начин а, критически да, да си спомним какви са били надеждите и очакванията тогава, в началото на периода, който се нарича преход, и какво от тях е постигнато, какво не е постигнато, да се опитаме да се замислим какви са причините за това. А, така че каня ви на останалите дебати ще бъдат много интересни. Освен дебатите, всеки един от дните от 6 е, до 12 ноември ще има е, филмова програма. Е, ще има прожекции от 5.30 и от 9, които ще показват непоказани до този момент документални филми, кинопрегледи и видеоматериали на, от архивите на Българската национална телевизия и на студио Вена. Повечето от тях са от годините непосредствено преди 89-та но има също така и някои по-стари от 60-те и 70-те, както и някои от първите години след 89-та. И те с интересни това, че показват по съвсем необработен начин някои характерни черти от времето тогава и времето след тях. Гледайки ги, можем да си припомним по съвсем натурален начин усещането за това какво беше да се живее тогава. И последно бих искал да обърна внимание към а, един акцент от а, програмата на фестивала, който е в неделя от 6 часа. Е от тогава откриването на видеоинсталацията на Ергин Челушогу да преграчиш границата, Liminal Crossing, която пресъздава със средства на съвременното изкуство един момент от така наречената голяма екскурзия през 1989 година или насилственото експулсиране на етнически турци от България в Турция през лятото на 1989-та. Видеоинсталацията на Ергин пресъздава една лична история на неговото семейство, което трябва да напусне България и да пренесе през границата едно тежко пиано. Отново ви приветствам за това, че сте тук. Надявам се да ви бъде интересна дискусията тази вечер и да посетите и останалите събития от фестивала. И давам думата на панела тази вечер. Благодаря. Добър вечер. А, днес започва първия дебат от а, фестивала 25 години след 89 година с а, изключително важната, според мен, тема за социалното неравенство. А, темата е какво се случи с идеята за социално равенство след 1989 година. Знаете, че 1989 година а, възпламени а, въображението на източноевропейците с обещанието за свобода, за повече свобода. А, в същото време обаче мнозина от източноевропейците а, вярваха, че един преход към демокрация и към пазарна економика, освен свобода, ще донесе и по-голям просперитет, а, премахване на незаслужените привилегии за номенклатурата, ще доведе до индивидуално, лично благоденствие и така нататък. А, какво се случи след 25 години? Как оценяваме тези обещания? А, Безспорно това, което а, поколенията а, родени а, след началото на 89-та година могат да видят сега е, че разбира се имаме свобода, но имаме ли а, и другия компонент, на който толкова много се надявахме, е именно социална справедливост. Какво се случи? А, ще погледнем към тази тема а, през погледа на социолози, политолози от Полша, Михаил Полаковски е наш а, гост. Той ще говори за социалните неравенства в Полша след 1989 година. А, а, перспективата, българската перспектива ще я получим от професор Петя Кабакчиева, доцент Петя Кабакчиева, катедра социология в Софийския университет и Боян Захарник е от Институт Отворено общество. Регламентът е 10 минути изказване за всеки, а след като чуем техните презентации, ще имате възможност да се включите с интервенции а, и вие с въпроси, изказвания. А, а, давам думата на Михаил Плаковски, който е изследовател в Международния център за изследване и анализ в Варшава. The floor is yours. Thank you very much. Uh, first of all, thank you, uh, big thank you um, to the organizers for inviting me here uh, to Sofia. Uh, I feel very, uh, very pleased to be here. My story will be about inequalities, but also about politics, and I think these two uh, issues are inseparable. And I try to make some links they are very preliminary, of course. There is a huge body of research on uh, how to deal with these two phenomena, but I will uh, give you some uh, some ideas which draw on the issue of inequalities uh, in Poland and Central and Eastern Europe, but also think about some political reactions and political decisions uh, which they might might stay behind them. Okay. So this is. Uh, the obvious thing, the inequalities grew um, in Poland after 1989. Um, here I have this very specific measure, which is gross household income. Gini, when you look at, the statistics, perhaps they will give you net, uh, but this is for the sake of comparison with some history, actually. Okay, so what we can see that in Poland started with this relatively low um, score in, in this comparison, and I compare Poland with uh, West European countries. And then within 20 years, this, uh, this uh, score grew in, uh, immensely. And we tend to focus on this part of the story. But I would like to take us back uh, in history. And we can see that um, actually inequalities grew in Poland uh, already since 1950s. And this says something about the, the, the socialist welfare state and socialist uh, social policy. This is a very important message how to mobilize uh, people around uh, certain issues. And what we can see is that the situation which was present in the 90s was present already in the mid 70s, and I think this is a very important message for us. That the inequalities uh, in Poland were relatively high already uh, at the peak of the socialist era. It's a very important message. The other important message, which goes beyond Poland, of course, is the message about other countries. The inequalities grew in other countries immensely as well. But at the same time, we can see in this graph the effects of the welfare state. Here, we can see the decline of the inequalities. This is a very, very important message for us that it actually it was the golden era of the welfare state. So, the growth of, of the inequality in Poland is not only the transition phenomenon. It started already before the, uh, before the transition. Even more, the poverty rates were higher in, in the mid 80s than, than, than in, uh, in early 2000s. This is a very important message as well. Something was wrong already then. Okay, so what are the reactions actually? If we take a look about the assessment of the transition, more and more people are dissatisfied with the transition in the early 2000s, let's say. But then we see another peak, uh, and this is a this is a very recent stuff. Actually, if you follow this red line, it is exactly the unemployment rate in Poland. This is the dynamics of the unemployment rate. So, so in 2003 we had something like 23% of unemployment. It declined, and then uh, the global the global crisis kicked in and uh, some negative um, phenomena um, appeared again in the labor market. But what is really really astonishing is the fact that the support for the or the, the positive assessment of the transition has never in, went beyond uh, has never gone beyond 20 percentage points. This is really really tiny fraction of polls who assess the transition as a positive phenomenon. We could go even further and take a look about the assessment of the transition on both sides, the winners and losers of, of the transition. And they self-assess themselves as either winners uh, of and losers. What are the major point of the disagreement between uh, these two groups? It is actually the social issues. And there is a there is a comparison or there is a rank of these issues. And what we can see is that the first issue, which is the most important in the assessment of the transformation, is the material conditions of life in Poland. So how well we live in Poland and what was the impact of the transition on, on, on the well-being in Poland. Then the condition of the Polish economy, perhaps the first one is the, the function of the second one, and then very precisely social security, uh, social safety. So what we can see, this is a very, very salient issue. This it's not something that you know people care about freedom, for example. This is the issue of disagreement. No, the major issue uh, um, which is discussed or disagreed on uh, in Poland is exactly this, uh, social social cost, we may say, of, of transition. So the winners are performing much better in this uh, in this uh, period, while the losers feel that they are going down in this, uh, in this hierarchy. Another interesting thing, also very political, what we observe right now is that there is a decline for the acceptance for inequalities as a driver of, of uh, wealth. And it is really striking that in, in, the, in the beginning of the transition, or even before, actually, in 1988, more people supported inequalities or argue that inequalities are important for uh, building uh, uh, for building wealth or well-being of of, um, of, of, of, a country. And then, very rapidly, after, just after years, the situation changed and people tend to disagree on this issue. Now they say this is not, that the big inequalities are not necessary for uh, achieving countries' well. So what we can see is that within five years, perceptions of individuals completely change. And of course, we can argue that here, you know, there was this early transition optimism, and other issues were important, and people were focused more on future than past. And here we can see that this past experience is, is kicking in, and you know, this, this disagreement on the statement is, uh, is more and more important. But what is really important, the, the, the difference in, in this uh, assessment or, yeah, is, is really high nowadays. So you can see that people are more and more dissatisfied with, with uh, the inequalities as they are. Okay, so what went wrong? Uh, and I would like to focus on, on, on uh, two fields. One field is, uh, is ideas. And uh, the second one uh, will be practices. Socialist welfare state I think I would argue it was rather residual, contrary to the common wisdom. It wasn't Sweden in the 70s. Now, if you look at any statistics, it was performing very poorly. Though the critique of the socialist uh, welfare state and, so, and welfare state as such was very strong uh, at that time. So there was this argument about premature welfare state. We cannot afford this welfare state because we are not wealthy enough, we are not Sweden right? So this was that was the, the very common argument. Social policy is disincentivizing people, right? So they prefer to draw benefits instead of uh, instead of working. There is a trickle uh, down effect, so we have to wait, we have to build this wealth, and you know, then the poorer strata of society will catch up with with their wealth. Then, of course, there was this argument or idea about higher efficiency of markets, and of course, the privatization was the, the what was the very bold uh, result of such uh, thinking. Also, there was a strange idea about decentralization, which is not bad as sad, but it was decentralization of responsibilities, responsibilities without decentralizing resources. This was very, very important issue. And of course, we may say that this was a part of a bigger ideation of time, right? This was this neoconservative or neoliberal, however we call this uh, term, but it had a local twist. So this was exactly this negation of the socialist past. And actually there was, this negation was built on the assumption that this past was something, I'm not saying glorious, but it was something too big, too expensive. And actually it wasn't. This is the major thing. It wasn't. These societies were unequal. There was very big poverty in societies. So but that was the that was the spirit of the time, I would say, early '90s, 2000s. Were there any different ideas on the table? Of course there were. Of course there were. It, both domestic in Poland, of course, in Hungary, in the Czech Republic or Czechoslovakia at that time. I guess in Bulgaria as well. But also there were very important uh, sources of ideas which were uh, international, of course, Nordic countries with their social thought and also economic thought. And of course, there were international organizations like the International Labor Organizations, which had a very, very specific and progressive uh, idea as, as to how these societies should, uh, should go through the transformation. And actually, at that time, European Commission or European Union, different name, uh, back in the 90s, had also very progressive ideas about uh, about what to do with the transformation in Central Eastern Europe. Actually, Poland, for example, was meant to, to mimic Germany. That was the idea that you know there is a very strong social dialogue, that there is the trade unions are an important partner, you know, there is a lot of welfare state going on, there are high level of employment. And actually the practice went completely different. So what was wrong in the practice, if, if I can name some some uh, some problems, in the early 1990s, Poland was guess, many countries of the regions were the so-called food pupils of the World Bank. So right, they, they were conforming very closely with the agenda of the World Bank at the IMF. Now, of course, this is um, this is true. But I think one clarification is very important here, and I go to the bottom of my presentation, of my slide here. It's always a political decision of, it was the politicians who made these decisions. It, it should be very, very clear. When I was studying several political decisions regarding social policy and uh, welfare state in, in Central Eastern Europe, you could see that the pressure from the World Bank was there but it was the domestic politicians who translated these ideas into policy practices. So it's not that you know this almighty World Bank came and you know forced these people. No, the vision of the society, the vision of the blueprint, the strategy was congruent between the World Bank and, and the and domestic politicians. Okay. Other bad practices, privatizations or shutting down state-owned enterprises. Very clear, I idea how to increase the efficiency of the economy, but at the same time with huge, huge social costs. And I would call a vicious cycle excessive lowering taxes, lowering social spending, and right now in several countries of the region, in Poland, especially I can say, say uh, for Poland for sure, you, you see this vicious cycle of lowering taxes and lowering spending very clearly there is this cycle which is raised to the bottom. And of course, it led to decreasing social standards. You know, several social security regulations were isn't removed uh, or abandoned uh, at all. And what you can see in the Visegrad region, for example, is regional race to the bottom. You know, our countries actually were competing. Who is the better people of the World Bank? Who attracts more FDI, for example? who has lower taxes. And you can see this vicious circle of, you know, if Poland lower, lowers taxes, then it's Hungary, then it's the Czech Republic, then it's Slovakia. And we have this vicious circle all the time. The other thing, which is very apparent, and it is more recent uh, phenomenon, is, it is that the austerity is good even in good times. So when, when the economy is performing quite well, you know, we'll lower the taxes this is the this is the very peculiar logic that it's not that we can extend social spending or extend social rights. No, this is the perfect moment to uh, to cut actually uh, um, social spending. And now we are the good people of the EU, and I want to be very clear. There is a very big tension between social and economic targets of macroeconomic uh, governance of the EU. And you can see that social targets are inferior to the economic targets. And the European Commission, as it is right now, it is very obsessed with macroeconomic stabilization. And in my opinion, it hampers the social development of the region. It's, it's not that dangerous to Sweden, Denmark, the Netherlands, Germany, or in our countries where perhaps more deficit, uh, deficit uh, social policy financing it's not possible due to this, uh, due to the European uh, European uh, macroeconomic regulation. This is this is a big challenge. Okay, I will be finishing. What are the problems actually? We can say, okay, this is the transition. You know, the costs are always there, right? They are uh, inevitable. We cannot avoid them. But what we can see right now in the data is that we have this phenomenon of dualization and polarization. So the society is being more and more polarized. And there are at least two tracks as deal with social problems. If you are employed and if you have good employment, you qualify for certain benefits. But if you are outside the labor market, if you, if you are a woman, for example, or if you are a member of, uh, of, of an ethnic minority, you are in a completely different track which is not the generous. And you can see that this dualization is perpetuating this divide in society. So we have further sub, uh, exclusion and, and deprivation. Of course, the issue of intergenerational conflict is there. And also there is a systemic discrimination of certain groups. I focus on women, because in my opinion this is a really big problem, that women are systemically, systematically discriminated in our societies. But also what we can see, and this is a very political effect of this, is the increasing very, very aggressive right wing. And actually it is happening, it is not that what we can see in France or the Netherlands, it is happening in Germany, but it is uh, happening uh, uh, in Poland as well, and I heard in Bulgaria too. And the idea is that if you, and this, this, this idea has been proved empirically, that if you have a polarized society or segments of society which are in precarious situation, precarious workers, for example, they tend to polarize politically, either extreme left or extreme right, or extreme left is very rare. Most of the time, it is the extreme right, and actually, the support for this extreme right is fed by the precarious situation of individuals. Okay, my last slide. What are the solutions? and approaches how to deal with, with inequalities. There can be a moral solution and pragmatic solution. Moral solution is basically inequality is bad for society and it shouldn't take place. And actually, in my very short, I wouldn't say political, but some campaigning for, uh, for more progressive um, social policy, this argument is rejected at point one. I mean, there is no discussion. Actually, politicians, I mean, and this uh, unfortunately my experience, they don't care about this moral argument. So then, me and my colleagues was we started thinking maybe maybe we should be more pragmatic about this issue and maybe we should scare them. Actually, it's not that we are saying you know equality is superior to inequality. No, no we will say no, inequality will destroy the society, will destroy the economy. And actually, this is perhaps uh, the, the, the, strategy we, I, I would argue for. So, inequality is bad for economy, and actually, it is not only the progressive circles which argue this, it's also IMF, the World Bank, and the OECD. Actually, how to deal with this, how, how to apply this strategy Actually, I would go for equalization of chances and possibilities. Even I would go, I would go further. So, at the European Union level, there is this social investment approach, but it's a little bit different from this um, academic social investment approach that we need to invest more in education, training. We need to invest in children because what we can see that is that poverty or inequality is being more and more transferred between generations. If we uh, step in when someone is old or 20 years old, it's too late. We should step in as fast um, as possible. As, as possible. And of course, no, this is the social policy story, but of course there is labor market or the uh, economic story. Actually, what we can see that our region is competing with low salaries with the rest of the world, right? So there is always China or Cambodia or Vietnam, they have very low salaries, and there is always this trend, you know, they will have lower salaries, no doubt, and they can uh, uh, outcompete us. But at the same time, if we compete with the quality of innovation, then we have something they, they, they don't have and they won't have that fast. And actually, this is also the European idea. There are some difficulties with this, how to implement but actually this calls for completely different model uh, of economic growth or economic governance. Very basic advice what to do with inequalities as well is to introduce more progressive taxation. This is a very, very important story, and you can see this very clearly when you when you analyze this net Gini. So after taxation, you can see that you know it, it's being flattened. So this really works income-wise. Okay, but then I think there is some supranational issue here, and this is exactly this European dimension. And actually, the European Union is at the stage when this macroeconomic uh, coordination is very strong. And I think we need a discussion how to introduce some social elements which would take place at pan-European European unemployment insurance is one of these initiatives. It serves as an automatic stabilizer, so it has an economic function, but also it helps people who are in need. Okay, and I will stop here. Thank you very much. Thank you, Michal. Може да Аз за разлика от Михал няма да изличам пряко. За разлика от Михаил няма да изличам пряко политическите изводи а, от това, което ще покажа. Извадил съм просто някои данни за това, преди и сега, като за да бъдат сравними съм ги взел от международната база данни на Световната банка. А, тъй като иначе нали, може да се, винаги може да се спори а, как са събрани тези данни, дали са еднакви с други данни и така нататък. Започвам пак с индекса на Джини, който и Михал спомена. А, искам да кажа, че Световната банка, понеже ги е събирала по сравнима методика, не за всички години ги има, и като цяло от социализма може да наблюдаваме само последното десетилетие, но това е достатъчно. Между другото има от изследователи публикувани по-дългосрочни тенденции възстановени, където се вижда, че и в рамките на социализма е имал различна динамика. При някои страни леко се е увеличавало неравенството през годините, през другия, при другия го абсолютно същото. България всъщност не се представя чак толкова зле на този фон. 89-та година Джини е 23,43 в България. А, напомням, че това е мярка, която варира от 0 до 1 или от 0 до 100, а, като нулата е, е пълното равенство когато всички имат точно, примерно, еднакъв доход или точно еднакво богатство, такова нещо, разбира се, не съществува никъде. А, но 23, това е нещо много ниско. А единицата или стотицата, това е, пъл, това е неравенството, при което един, примерно, прибира целият доход а, и за другите не остава нищо, нула. Математически тогава се получава така. Това също, разбира се, не съществува, но Условно казано, такива стойности между 20 е, до 25 са изключително ниски, до 30 е характерно за модерните социални държави, включително в Европа, а нагоре вече отиваме към развиващите се страни и със сигурност извън, извън Европа. Та 2011 виждате, че вече е 34 и 28. Това вече е извън <laughs> Европа, образно казано най низкият индекс на чини обаче в целия свят през 2011-2012 е в Словения. Има няколко страни в Европейския съюз, които са социалист, бивши социалистически. А, основно това е бившата Чехословакия, с наследниците Чехия, Словакия и Словения, които са успели през прехода, те са преживели също катаклизми, нали, макроекономически шок но са успели да запазят доста ниски нива на неравенство, които са сравними с, скандинавските и доста ниски нива на бедност. Аз няма да се опитвам сега да го обяснявам, макар че има е, и редица обяснения и може да се разсъждава по този въпрос. Друг индикатор, вече за абсолютната бедност, хора живеещи с под 2 долара на ден. А, той също е събиран за някои страни и възстановени за преди преди началото на прехода. Значи България към 89-та си имал към, грубо казано, около 5000 души. Аз съм го обърнал, Световната банка го публикува в проценти. Това са 0,0 и някакви си проценти, около 5000 души. Към 2011 та са 280 хиляди, пак от същата база данни, приблизително, а рекордната година е 2001, когато са били към 450 хиляди. Полша по този индикатор няма съществена промяна през целия период. Той е доста нисък, не от най-низките, в смисъл има, има такава бедност там, но той е значително не варира, не се променя. В смисъл варира наистина в началото, след, примерно, както и Михал каза, да речем, в началото на новия век има някакво намаление, после пак повишение, но като цяло се движи дългосрочно ето в такива граници. Тоест това е нещо, стабилно. В Польша има явно някакви неща, които са действали през десетилетията и продължават да, да действат някаква дългосрочна тенденция. А, в Чехия, наследницата на Чехословакия след 1992 година, практически този процент е 0. В смисъл той е 0,00, през цялото време има 1000, 2000, 3000 души, които са в такова състояние там но това е практически нула. Нормално е, във всяка страна от време на време се появява. Никога такава бедност там не е съществува, не се е появила през прехода, не съществува и сега. Друго нещо, което събира Евростат много важно, отношението на доходите на горните 20%, най-богати към долните 20%, най- най-бедни хора. Този може да се възстанови лесно от базата данни на Световната банка, защото там има такъв процент притежава горния квинтил, т.е. горните 20% и долния, те просто се разделят и получаваме това, което Евростат прави. В 1989 година България това съотношение е малко повече от 3 пъти. Малко повече. А 2011 вече е 6,5 пъти. А, между другото, това много прилича на изчислените данни от Евростат, което показва, че на Световната банка също са достатъчно надежни данни и вероятно са добре сравними във времето. Значи 3, 1 към 3 това е много ниско. Почти няма държави, които имат много по-ниско от това. 1 към 7 вече е много високо. Това е признак на едно много неравно общество. В Чехословакия 88 и било 2,64, един изключително нисък. Това е един от най низките може би, в историята регистрирани а, а в Словакия към 2011 е 4,1. Това е някъде от най, така да кажем, от най-добрите съотношения в Европейския съюз, прилича на типичните северноевропейски социални държави. <laughs> Тук си направих един експеримент, в смисъл това е, е преди финала. Това е една физическа метафора, нали, че си представям за неравенство, когато говорим, говорим за всички хора. И аз си представям 7 милиона или колкото искате траектории, които в един момент всички индикатори показват, че те се пречупват. Всъщност те се разпръскват. В центъра червения кръг, направил съм симулация с различен брой индивиди просто. Червения кръг може да си представим, че е социалистическото общество точно в последния си момент, <laughs> края на 80-те, и след това сините точки е това, което се получава веднага след това, което го виждаме в данните. Тук леко е преувеличено, нали, увеличението на равенството не е чак. Аз мисля да ги направя така, че разстоянието между точките точно да отразяват джини по Световната банка, тогава ще да изглежда не толкова убедително, не е толкова, ако толкова се беше увеличило, нали, обществата не ще да катастрофират. Но по принцип това това е идеята, която трябва да си представим, за да разберем, че това е едно огромно <laughs> количество човешки съдби. Един се отклонил в една посока, лоша, друг в друга. И ясно е, че неравенството се увеличило много сериозно, каквито и допускания да искаме да правим, че, че някои данни са неверни и така нататък. Няма как да, да констатираме обратното. Но това, което ни интересува от днешна гледна точка, <laughs> мислейки за бъдещето, всъщност е какво е породило този процес. Някой казва, че това е случайност, късмет, други казват, че това са ресурси натрупани от миналото, които след това са се преобразували в новата ситуация. А, тия две неща от морална, етична, политическа гледна точка не са много добри варианти. Други казват, че това дължи на лични качества, само че тук може да се питаме на какви, на същите, които в миналото са помагали на други, които са достойни за уважение или на нови, които са също укорими и неприемливи. Тоест, това общество в преход е позволило на такива хора да напреднат. аз мисля, че всички тия неща са, са верни, че всъщност това, което пазара прави, е, че улавя всякакви различия, които се появят, независимо от морални и други източники, просто ги мултиплицира и усилва. Затова трябва да сме много внимателни какво се случва около нас. Аз мисля, че носталгията е нещо добро, до някъде добро, защото тя е коректив и оценка на настоящето. В смисъл никой не мисли сериозно, че някой може да върне миналото, дори хората, които казват, че искат. Но това е тяхната оценка за нещата, които стават около нас. Тук просто съм свалил едно от многобройните коментари, които може да видите в мрежата, има ги в дискусионни групи почти половината пълнолетни българи днес се съгласяват, че са съгласни да се ограничат демократичните им права, за да има повече ред и сигурност, включително социална сигурност и физическа. А всеки пети се колеба и не може да отговори. Значи остава примерно до максимум 30%, една четвърта от хората, които а, са достатъчно степен убедени, че са случи от все добро. А, и това е, това е за финал само една провокация, дори GDP, ако вземете, да видите, че няма еднозначни истории. А, на България земете от 80-те години, пак от Световната банка, БВП, нали, това е вече макроекономически индикатор. Значи той естествено е, е страхотно по-добър от 90-те години. да първото десетилетие след 2000 година е съвсем малко по-добро по ръст на БВП и при това, ако не броиме какво се случи около 2010. Новото десетилетие ще бъде категорично по-лошо от 80-те години, като ръст на е, вътрешен продукт. Двете десетилетия след 2000 ще бъдат по-лоши от 80-те години. Говорим за нали, 90-те, там е катастрофа, той има спад. А, и всъщност може да се окаже, че след 40 години, ако някой възстанови економически индикатори за социализма сравними, което може би няма да стане, и, и такива за новите 40 години, може да се окаже, че ние са били по-добри. Всъщност, дори някакво економически. Просто ви провокирам, но това, което ви казах, иначе е факт. В смисъл, може да, да видите тези, тези данни. Те са достъпни. Може да се свалят от на тези данни. Благодаря ви. И аз благодаря на Захари и сега думата на Добър вечер на всички. Ами, аз нямам PowerPoint презентации, за което се извинявам, че не се. Но... И вероятно моето изказване ще бъде по-спекулативно. При това ще си позволя да започна с дефиниция на социална неравенство, като академичен преподавател по-добре. Значи, стана дума за обективните индикатори подобните подобните неравенства през коефициента на Джени. Двамата колеги говориха за това. Аз бих се фокусирала и върху възприятието на социалните неравенства. Има автори, които твърдят, че всъщност неравенството е преживяване на неравенство, разбрано като несправедливи, нелегитимни социални иерархии, резултат не от труд, заслуги и качества, а резултат от използване на нечестни, дори престъпни средства, даване на привилегии или вследствие на предразсъдъци. Така разбраните социални неравенства не са обвързани само с економическо оцеляване, те може да са възгоди морални, етнически, всякакви. Разбира се, най-радикалното неравенство е бедността, изпадане от социума, невъзможността да се справиш с живота си и като преживяване през липса на достъп до базови услуги. Така че, тъй като тук се говори много за джини, аз няма да повтарям, също бях извадила коефициенти на джини. Любопитно е да се види кога е най-големия, най-високия коефициент в България а, на джини на мен ми се стори, че 27 година, 45 и 3, е на възможно 90-те е години да е имало а, висок. А, сега в момента сме горе-долу се приближаваме към сега в момента, значи 2012 година. Средно за страните от Европейския съюз е 30,6, а при нас е 33,6, така че не е кой знае каква голяма разлика. Сега, това, което обаче изследванията на субективните възприятия на неравенството показват, че, ние, че неравенствата се изживяват някакси синкретично, три в едно бих казал. Защо? Защото а, а, хората мислят, че тези, които спечелиха от политиците, а, от прехода, извинявайте, това са политиците, мутрите, мафията, безкрупните, мошениците, нечестните. А, тези, които считат, че са спечелили от прехода умните, предприемчивите и образованите, са 3,6 на 100, т.е. около 5 пъти по-малко от тези, които дават другите отговори. Това са данни от едно ново изследване на Alpha Research, 25 години, оценката на 25 години на прехода, което ще излезе всеки момент в медиите и ви съветвам да го видите. Много е интересно. Кои загубиха? Целият български народ, нормалните, обикновените, старите хора, пенсионерите, бедните, честните работници. И така, защо казвам три в едно? Спечелиха, издигнаха се, имат власт, богати са, мошениците, мафията. Политиката е средство за облагодетелстване, а не служба в общ интерес. Изгубихме ние честните, обикновените, останахме бедни, Тоест, на лице е едно морално, политико-економическо усещане за несправедливост и загуба, което е за това е толкова полезно. мога да цитирам от данни от, от, от това изследване на Алфа, проведено октомври е, плотно за страната, представително чрез квота. Значи, е, въпрос е, е къде, как оценявате, на кое стъпало бяхте преди 89-та, сега и след 5 години? В долната скала преди 89-та година се слага 10%, сега 53%, след 5 години 44,6%. 6%. Значи долната скала, извинете ме, преди 89-та година 10%, по средата 25%, горната скала 27%, голям процент не мога да преценя, това са младите, около 40 души. Сега 53% долната скала, по средата 24,5, 11,2 горната скала, не знае 10%, след 5 години в долната скала 44,6, 19% в средата, 21,7 горната скала. Сега виждате, че има огромна разлика между оценката на преди и сега. Това, за което Боян говори, сякаш има абсолютен срив между двата свята. Остава се впечатление, че тогава имам спокойствие и сигурно сред, а сега няма. изведнъж сякаш обществото се преобразява и става различно, добро към по-лошо, като някаква магическа трансформация. Изведнъж от недобро ще преминем към а, и очакванията са били като за магическа трансформация. Това, което искам да кажа, че всъщност част от предпоставките за това, което ми се случва в момента, са свързани с миналото. Аз поддържам тази теза. Няма да коментирам а, данни за неравенствата по времето на социализма, тъй като а, нямам време но според, примерно, един от нашите известни социолози, 77 година, той слага в нишата категория, не е ниша категория, това е lower, използва западната класификация, 590 хиляди домакинства. Когато ако броим колко са хората, е страшно много. Няма време да кажа какво нямат тези хора. В смисъл, те, те нямат да, канализация, дър... отопляци, дърва, въглища, печка, огнища обикновено и прочие, прочие. В, в висшата група влизат тези, които имат велосипед. Но, но това е друг разговор, за съжаление. В най висшата са тези, които имат трабант, вече лада и такъв тип неща. Това, което обаче ми се струва по-важно, с оглед на това, което следва сега, че това, което е характерно за нашата страна, използвам едно понятие на Герхард Ленски, беше характерна статусната противоречивост. Тя се изразяваше в това да не се допусне формирането на хомогенни статуси, обвързващи характера и големината на вложения труд, образованието и престижа, така че хората да имат определено самочувствие и яснота по отношение на място в социалната иерархия. Аз съм си играла да изследвам заплатите по отрасли. Статистическите годишници това го дават, както и а, изследване от 83-та година на престижа на професията. От жители и лекари от 15 отрасъла винаги са на между 13 и 14 място. за сметка на първите места по, по престиж. За разлика на хора, работи строителството е отрасъла с най-големи заплати. В рамките на отрасъла също заплатите варират. Тоест, това, което, значи, високия престиж е съпроводен с ниско заплащане, а нископрестижните дейности се компенсират с по-добри заплати и социални привилегии. Хората нямат усещането, че от труда им зависи нещо, а очакват държавата да се грижи за заплатите им. Едно от очакванията в началото на прехода, това е цитат от интервю, сега вече всеки му според труда ще се плаща. За съжаление обаче, а, точно този менталитет бих казала, а, това усещане, че заплатата ти и всичко зависи от държавата ти, ни а, а, изигра лоша шега и аз твърдя, че един от проблемите в момента е липсата на социална солидарност, която е започнала точно по времето на комунизма. Атомизацията на обществото започва тогава. А, изследванията качествени показват, че има ясно съзнание в късния социализъм за, лична, а, за личен интерес и прехвърляне на отговорността към началника партията държавата, което го видяхме в пълна сила как се разгърна по време на преход. Да не говорим, че те ме лъжат, че ми плащат, аз ги лъжа, че работя. А, така че ние, за разлика от Полша, нямахме никакво добре структурирано гражданско общество. Нямахме никаква а, економическа програма в началото. Доколкото имахме дисиденти, те всички се занимаваха с правата на човека. А, влязохме в прехода с миметичното взимане на монетаристката идеология, без всякакъв дебат, защо точно монетаризъм, а не да кажем кенсианство в криза и прочее и прочее. Обществената собственост по времето на социализма се мислеше като ничия и като ресурс за лично облагодетелстване. Ето ви предпоставките за корупция. Липсата на граница публично-частно по времето на социализма сега доведе до голям дял сива или черна економика. Ние сме на едно от първите места. Така че това, което според мен е голямата грешка на прехода, тук ще си послужа с а, чудесната фраза на американски социолог Дейвид Старк. Той твърди, че в Унгария и не само в Унгария и тук сме свидетели на приватизация на печалбите и национализация на загубите което доведе до несправедливо забогатяване и обедняване, проистичащо от деиндустриализация. Последно, толкова ли сме зле от тук на къде и какви са механизмите за преодоляване на неравенство? Сега тук има още един огромен проблем. Изследването ПИЗА, което изследва а, грамотността на учениците в природни и в хуманитарни Муки показва, че всъщност България е на първо място от всички изследвани страни от гледна точка на възпроизводство на социални неравенства. Децата не могат да наваксат бедността на родителите си в училище. Напълно съгласна с колегата Михал, че според мен това, което в момента трябва да се случи, е точно социални инвестиции, инвестиции в образованието, в ранното образование, така че а, тези деца, в нашия случай това говорим за 40% от, от децата, трябва да бъдат, да могат да влязат в една модерна економика. А, модерната економика е високотехнологична и изисква квалифициран труд. С тези деца, които излизат от училище, ние ще затъваме все повече и бе повече. И спирам до тук. Благодаря на панелистите. А, сега имаме една, а, една моба за интервенция от публиката, докато вие обмисляте вашите въпроси а, към панелистите. А, давам думата на Ерик Халси, а, който е американски изследовател, живеещ в България за последните няколко години, изследващ социалните неравенства в страната ни и а, той би искал да каже няколко думи към аудиторията. А, а като а, използвате времето от една страна да чуете неговата интервенция, от друга страна да обмислите и вашите въпроси към панелистите. Заповядайте. Hello, thank you. Uh, so yeah, first to I guess sort of introduce myself. I'm American, uh, and I'm going to talk about sort of two responses two sort of ideas here. Uh, one as an American who is 25 years old, who was born in 1989 and who grew up and has experienced the United States in this 25 period, year period, and then the other sense as someone who specializes in Bulgarian history and looking at the role of education and history and these sorts of things in the conversation we've had. So, first to mention just as an American growing up in this 1989 afterwards generation, uh, I was asked in the lead up to this uh, to think about sort of stereotypes of communism. How, what is the legacy of communism in a way in the United States and how has this been translated? And in many ways, as a child growing up in the United States in the suburbs, communism doesn't exist. It's, uh, I, I, remember as a child asking my father, What is communism? Because I'd heard people use the word, I had no idea what it was. I was a smart kid, I was very interested, I read a lot, no clue. Uh, but the irony, I think, is that today, the United States actually does have a very serious legacy of communism. And I think it relates to a lot of what we've talked about here in terms of social inequality. That the legacy of communism in the United States is a linguistic legacy. It is that communism is a straitjacket, a linguistic straitjacket, that there are words and concepts and ideas that have been removed, that have been uh, completely taken out of uh, social dialogue and political dialogue in the United States. The fact that the word liberal, the word socialist, let alone the word communist, that these words, as a result of the legacy of communism, have been removed from our political vocabulary have made it not only difficult to, to understand the legacy of communism in a, in a realistic way around the world, but it's been incredibly difficult for the United States to tackle issues of social equality, both in the United States and around the world. That we don't talk about the Gini coefficient, we don't talk about social inequality, we don't have the words to talk about it because those words are unacceptable. I mean, of course, it's a long legacy of the Red Scare, McCarthyism from the 1920s and 1950s, but that this is still a profound element of, uh, of uh, social discussion, political discussion in the US, I think, is a very serious legacy of communism. And because of the US's role in the world, it becomes a serious legacy of communism worldwide because we can't talk about global inequality without using the words that we need to talk about it. And now, also briefly, I wanted to talk about, um, I think, the importance of education and uh, particularly history education. So uh, my, my specialization here was on Alexander Stambolisky, I've talked about him here, but uh, I've also taught history in Bulgarian schools. Uh, I'm also the creator of a Bulgarian history podcast, so for the last year, a little over a year, I've been looking at uh, kind of the long delay of Bulgarian history. And what I've seen is that partially as a legacy of communism, but going back even a bit further, there's a very serious problem where Bulgaria doesn't seem to be able to look at its history in a very kind of realistic way. Uh, the wrong things are emphasized, the wrong things are not emphasized. Um, in this sense, uh, looking at Stambolisky, who I've specialized in, is someone who had very interesting ideas about social inequality is utterly ignored in Bulgarian history because it serves no one's particular ideological or political interest to talk about who the man was. He was an imperfect guy but he had ideas about social inequality. And I think an interesting legacy of this sort of uh, ignorance about this agrarian movement uh, for today and for the legacy of communism is the assumption that is this assumption of linearity of history that history was going to move in a particular direction and that the failure of agrarianism and the failure of communism and the failures and successes of capitalism that all of these things are just sort of natural developments and that there's no reason to look back at these specific critical moments in these movements and ask ourselves why was there failure, why was there success. And uh, so, as a final thought, then, as someone I'm also a very big proponent of international education, as someone who's lived for years in Europe and studied here, obviously, uh, I think, in terms of education, one of the best things we can do, both for Americans and possibly for Bulgarians, is to send people abroad, have people live abroad, but not just that, to give them the tools of, in terms of history and sociology to not just be in these places, but to analyze what's around them. And that's what I do here in Bulgaria. I don't just live here, I, I look at what's around me and use uh, my knowledge of Bulgarian history to try to piece together those things. And I think that's a very specific type of international education, which can do a lot when people return to their home countries to allow them to more realistically look at what's around them and understand the legacy of things like communism. And I'll uh, yeah, give it to everyone else. Thank you. Thank you. сега а, имате възможност да задавате въпроси към панелистите. А, изказванията не бива да надвишават 3 минути. Това е искам да споделя... Моля да се представите също така. Петър Минчев се казвам. бих искал да споделя така някои неща, акценти от това, което днес говорихме. Първо бих искал така да репликирам последната, последния слайд на Боян с а, растежа на брутния вътрешен продукт през 80-те, 90-те и първото десетилетие на този век защото а, до голяма степен а, растежа през 80-те беше напомпан от а, големия растеж на външния и всякакъв друг дълг. Така че това, което се случи през 90-те, а именно резкия спад, а, беше по-скоро функция от това нещо, отколкото функция на това, че се смени политическата система. В една Гърция го видяхме последните 10 години, абсолютно същия профил, без да има каквато и да е смяна на политическата система, така че е леко подвеждаща нали, е, това сравнение. Второто, което ми направи впечатление, беше именно разликата между реалното, реалните числа за неравенството и възприемането. Докато в реалните числа ние не сме чак толкова далече от средноевропейските стойности, именно в възприемането на неравенството и на несправедливостта на това неравенство, там вече изкършаме наистина в небесата. И Последно, бих се абсолютно съгласил с тази теза, която проличава в всички представяния, че всъщност именно чрез инвестиции в по-добро образование ние можем да адресираме и двата проблема, и реалното неравенство, и възприемането на неравенството, защото ако успеем да убедиме а, хората, че реално погледнато всеки, всеки е имал своя шанс и а, този, който не го е реализирал или не го е реализирал в достатъчна степен, а, се дължи на собствения му, да кажа, мързел или някои други а, специфики това от една страна ще накара повечето хора да се стремят да се реализират, което реално ще намали неравенството, но също така ще заздрави обществото именно чрез намаляване на, тази, възприе, на това възприемане на неравенството като несправедливост. Благодаря. благодаря. Други въпроси? Или изказвания? Заповядайте. Здравейте, Симеон Бокчиев се казва. Аз имам по-скоро един кратък въпрос към доцентка Бакчиева, защото нали, тезата за образованието е много често присъстваща и аз нали, подкрепяме в някакъв смисъл, но това, това, което ме интересува, какво точно се има предвид от подобряване на образованието, защото има няколко варианта. Един вариант е либерализиране на този сектор, приватизиране на този сектор, което може да доведе според а, десните хора, така да се каже, до да, производство на кадри годни за пазара, а, което в някакъв смисъл ще разреши економическия проблем в момента с безработицата нататък, но според а, една лекция на Уенди Браун, например, това може да доведе до затъване на а, критическия потенциал в образованието, което е много сериозен проблем според мен. Което значи, че в някакъв смисъл държавният монопол върху образованието трябва да бъде запазен. Аз лично съм за това. И да говорите точно по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Още един въпрос преди да дам възможност. Заповядайте. Аз съм Сеидица Печварова, съм живея в Бразилия. Тук съм да видя част от какви ще бъдат, а, как ще се какви ще бъдат събитията около прехода и а, защото в Бразилия 50 години от а, а, преврата и за първ път има а, чутка беше а, комисия по истината, която е също интересна а, да са поставени горе-долу Латинска Америка и Източна Европа рядко се поглеждат за обмяна на опита. Това, което искам да питам всичките, е до, до каква степен иммиграцията е важна за направените избори, толкова политически, колкото и економически. Благодаря. Благодаря. А, сега ще дам възможност на панелистите да отговорят на този кръг въпроси, а след това вие ще имате възможност за още изказвания и въпроси. А, да започнем. Михо, е Uh, yeah, that, actually it was a question that was directed to me, but the issue of perception is really interesting here, and I actually, I guess with the perception is not that much about the income, but it's about wealth. And the wealth inequalities are much higher. For example, in Poland, we don't have robust statistics on this, but the estimates are that the Gini for wealth is 0.75 or 75, however we whichever nomenclature we use. So it's significantly higher, and actually, this perhaps drives this um, this dissatisfaction. And this is the issue, and of course, we can conceive wealth as, as, as an accumulated income, and perhaps this is the, the, more like uh, the more long term uh, um, uh, problem. And here we have another instrument and another types of taxation and another types of uh, intervention. About this education issue, I think it's really important. And when I, when, what I meant by education, actually I, I mean by investing in the smallest children possible. So kids which are one year old. And I'm not saying that the crashes should be mandatory, maybe it's too far, but should, they should be available to each kid since one year old. This is a really, really important thing, and there are very important arguments here which are neurological, but also you know the way cognitive skills are being developed. But at the same time, there is a danger here, and this danger is that that we are talking about society and investment. And actually, I think it go this idea goes <laughs> against the, the, the you know, progressive thinking about society. You know, this is not a commodity we, we should invest in. There is much more into this. But still, I guess for strategic reasons, this should be the case. And of course, if we go further, you know, it should be universal and perhaps state provided. You know, we have experience with some private childcare or private schools, and we have the cases of rich kids let's put it like this, being overeducated, and poor kids being dramatically undereducated. So we have a huge loss of potential. And it's only the state which can reduce this problem. Also, we have some regional problems, and this goes back again to the, to the issue of, of, the, of, of the socialist era, that perhaps the, the differences were not that much in the income, but also in the spatial distribution. So people in the rural areas were much more deprived of certain commodities rather than uh, people from, from urban areas. But basically, this is the very strong argument for the state uh, um, intervention. About, uh, about the migration, was it immigration or migration? Migration. So abroad, people migrating abroad. the whole economy. Yeah, I mean, of course, this is the this is the argument which is perhaps not that strong in the case of Poland, but perhaps more more in, in the case of Albania. Remittances, I think, they they they are something like thirty percent of the GDP, so it's really uh, it's really huge. But here we have, of course, the problem of, of the potential which is being lost, and uh, you know, we can be very cynical and ask, you know I'm concerned about these people where they pay taxes. And they pay taxes in the UK, in, in Ireland, and not in Poland. And for me, this is really essential. And I don't want to be instrumental about this. But I think that, you know, there is, some um, there is a social cycle, and actually, we need these people. And we need not only their money, but we need their skills, And, and in, in Poland, you can see this very clearly. It's estimated that more or less 2 million people migrated, half of them being very well educated. This is a huge, huge loss. And of course, it's beneficial for the unemployment statistics because they leave. But for the economy as such, I think this is a huge loss. Thank you. Аз също ще се съглася, че това е по-скоро загуба нацията, за економиката. Ние сме изследвали трансферите, те макроекономически гледат впечатляващи, но всъщност дистрибутивният ефект не е добър. Те не намаляват неравенствата. Като цяло трансфери получават повече хора, които всъщност имат някакви средства. Наистина бедните почти нямат хора, които да ми изпращат пари от чужбина. И от друга страна тези пари като цяло не се освен, че не се плащат данъци, те не се инвестират. Те са за потребление, а при по-богатите просуват и са за по-късно, понякога ненужно <laughs> за економиката потребление. Тоест аз мисля, че това е преувеличено и е несравнимо, разбира се, с загубата на човешки ресурс. В никакъв случай то не може да го балансира и няма социален ефект. А, само ще кажа за въпроса за <laughs> коментар за, за брутни вътрешен продукт, аз разбира се сетих, че някой ще повдигне този въпрос е, и нашите историци, а, които не харесват този период, също посочват това. Въпросът е, че в това няма нищо от социализма. Това е една драма от последните 40-50 години, която се повтаря в Азия, в Латинска Америка, в Европа. Бедни страни, които чрез дълг или аз бих поставил на едно ниво и на некачествените инвестиции в имоти, които са от същия порядък, които генерираха нашия растеж. В смисъл, както казваме, нали, ромах човек, жив дявол, това няма нищо от социализма в напомпването на дълг, в този стремеж по-бързо да се догонват развитите страни. Напротив, аз мисля, че този аспект от 80-те години е точно началото на, на, на навлизането, началото на прехода и стремежа към това да догоним останалите, както разбира се и първите 20 на години от социализма са по-скоро измъкването от, от войните и неща, които се случили във всички разбити в Европа индустриални общества от двете войни. Аз даже мислех да намеря и съм намерил, но имам езикова бариера, социологически изследвания от Гърция, от Испания, от Италия, от 50-те, 60-те, да видим там в селските райони как са живели хората и ще видите, че аз, а, това също не е нещо, което е този вид бедност и, и нямане, не е само типично за социалистическите страни. Сега не мога да го докажа, но по принцип съм сигурен, че, че то е доказуемо. Може да се намери достатъчно материал за това. Благодаря. Да, Добре, да. Сега аз бих, първо искам да уточня, че когато говорим за неравенства, не ставам само за неравенства и за качество на живота. В този смисъл Джини може да мери а, и да измерва малки неравенства в бедни страни. Нали? А, проблема, един от нашите проблеми е качеството на живот и това беше очакването в началото на прехода. Не толкова равенство на равенство, по-скоро просперитет и качването на жизнения стандарт. Възможно, действително, ние стартираме с една а, много по-ниска база, нали, 44-та година, а, но и се постигнаха много неща, но така или иначе проблема беше тази голяма зависимост от държавата, на която аз настоявам. Сега, за, за образованието въпроса, категорично считам, че а, това трябва да бъде елемент от държавния бюджет и че тук се съгласяваме напълно с колегата. Ранното образование е изключително важно, а, защото от падащите деца, голяма част от падащите деца отпадат още в първите класове. Като цифри те са малко, но всъщност големия проблем на българското училище е скритото отпадане. Те си, си седат до седми клас дори, обаче накрая нищо. А, категорично съм против също, пък обвързването на определени етнически групи с професионалното образование, е новата реформа, която сега върви, защото това е ясно дискриминационна, дискриминационно предпоставена политика. Това, което е нужно, наистина на мощно равно образование, което да се поеме от държавата, знам, че има дебати да бъде ли задължително или не от 4 години, с оглед на и е репресия в някакъв смисъл за част от родителите, но, но мисля, че е ключово важно децата да започват да, да стават равностойни още от малки, защото когато в, на 7 години влезе в училище и, и а, има проблеми или нали, говори на друг език, а, това, това, това веднага го изтласква. Всъщност а, либерализация. либерализацията си имаме през частните уроци доста отдавна и за съжаление се оказа, че а, хората, които успяват, са тези, които взимат частни уроци. От тук отново се завъртва този кръг, в който бедното дете просто няма шанс. Освен всичко друго, това са и регионални неравенства. Така че тук ние можем да водим дебат за средищните училища, дали това е добре или зле от моя гледна точка поне нямам за сега данни това да е лошо, доколкото се предполага, че качеството на образованието би следвало да е по-добре в такова училище, но това са все дебати, които ние трябва да износим и да търсим решения, разбира се, и, и, и а, повишаване на заплатите на учителите, под въпроса дали и доколко и как делегирани бюджети. Има много въпроси, които трябва да си зададем, но това трябва да се реши и, и до закон за средното образование, който го отлагат от не знам колко години, трябва да бъде а, прият, за да има някаква яснота. За миграцията. Сега, моето отношение е двояко тук. А, не е ясно колко хора а, мигрират в България. Значи по едно изследване, което ние правихме миналата година, включващо и временните мигранти, а, изляз, излезе някакво, някаква цифра, която ми се видя чудовищна и не смея да вярвам, че е толкова голяма, а именно 2 милиона и 200 хиляди, което е абсурдно малко. Да, сега, миграцията защо според мен е полезна? Поради причината, която вие изтъкнете. Тези хора отиват в, в друга страна и започват да трупат културен опит. Това е нещо, което а, а, те придобиват и когато те се връщат, не става дума, че а, не инвестират, верно, че инвестират основно за потребление, но вече имат сетиво за културните разлики и за... А, и има друг културен капитал, ако така мога да се изразя. И част от семействата сега така иначе живеят с, с приятели от чужбина. Истина е, че това не е, не е дори brain drain, бих казала аз, не, не е изтичане на мозъци. В нашия случай е brain loss, защото загуба, в смисъл изхъбяване на мозъци. Защото а, поне изследванията, които аз съм чела, показват, че емигрират хора преди всичко със средно образование, които работят под квалификацията си. Тоест нашата миграция навън е ниско квалифицирана, което така се каже изхъбява хората, които са, които са навън. Разбира се, спасява данните ни за, за безработицата. Ако, ако тези хора бяха тук, а, ние щяхме нали, да, да имаме, не ми се мисли какви цифри за, за безработица. Така че това е един естествен удушник, който намалява напрежението тук, в този смисъл играе позитивна роля, влизат в... Това е, бих казала дори, а, за хората, които излизат навън, форма на висшестояща социална обида. Те така го преживяват. Колкото и да е странно. Въпреки, че са декласирани от гледна точка на, на, на професията си, но го преживяват, преживяват го като селени, на който отива в града и сякаш е направил а, една крачка по посока на, на собственото си развитие. Допринася до деколитизацията общо на обществото и специално на средната Ами, То въпрос с средната класа в България е доста проблематичен. Не е ясно а, колко души принадлежат към средната класа. Сега, ние трябва да... Моята убеденост е, че ние трябва да почнем да мислим в глобални категории. Значи аз все повече мисля, че националната държава някакси, верно, че е силна все още, но движението на хора в Европейския съюз е нещо позитивно и от гледна точка на образование, културни срещи, ако щете, его проблемите са глобални и не са решими само в рамките на националната държава. Така че ако тези хора биха могли да си осигурят по-добър живот, който не се предлага от националната държава, която живеят, крайна сметка аз не виждам проблем в това. Ами, България ще загине, но тя по начина, по който се управлява, не, в смисъл си загива и без. Благодаря. Сега имате възможност за още един кръг въпроси. Jimmy, and a question building on what I said before and some of what we discussed since then about uh, mainly education. As someone who has been a very poorly paid teacher in Bulgaria, as someone who does private tutoring in Bulgaria, is very concerned about what is the role of this uh, profession in this country today. Um, I, I wanted you know, as a question, ask what do you guys think about private tutors? I mean, uh, I, for example, shift my my pay or my charge scale, prices significantly sometimes, to based, based on the ability of my students to pay. And uh, I choose students in large part because of like, the, uh, how much they, they need uh, this kind of tutoring. But um, besides that, I, I, want to build a little on what I mentioned before and what was touched on again with uh, teaching history. What, what, you know, we talk about education. What does that mean? What education are we, are we going to have? Um, first, so what's the role of maybe liberal arts education? is there a role? Is this too bourgeois? I mean, as someone who's done a lot of work at the American University here, it's been interesting that we have an institution which has attempted to bring a sort of of liberal arts education to Bulgaria, and in some sense, over the last 20 years, this has been in many ways kind of rejected by its students. They're not very interested in a liberal arts education. Now, uh, we can kind of idolize uh, Western European and American education, but if it comes here, it's being seen as sort of bourgeois and uh, not particularly useful enough. Uh, so there's kind of a disconnect there, as well as a brief comment about uh, teaching history. As someone who teaches history and is very concerned with its role, I think some very interesting techniques that I'm starting to try to implement and think about is the idea of moving from teaching, well, in addition to teaching history as a linear series of events, which is important, has its role, uh, teaching techniques which uh, look at history as sort of take one moment, take some event, take some circumstance, and work backwards and try to understand how that came about. Sort of almost history combined with journalism. And I mentioned, you know, going abroad and using these techniques to understand your world. I think uh, incorporating this into history curriculum could do a lot of good in terms of bringing both historical knowledge and practical education, because again, in order to uh, understand the world around us, it's not just knowing what's happened over the last several thousand years, it's looking at something like, as an example myself, coming to Bulgaria and seeing um, a Parano, and, and looking at sort of what is this thing? Why is it like this? How do people not pay for this? and taking that as a beginning point and working backwards and understanding the history of the system, the economics, everything that went into why this public heating system is the way it is. And uh, I think these techniques are very interesting. I'm just I said I'm starting to experiment with them. But what do you think about this as an idea of one particular type of education? Други въпроси и изказвания? Заповядайте. Здравейте, аз се казвам Никола Венчев, докторант по социология. Моят въпрос е, можете ли да ни дадете повече детайли какви са били очакванията през 89 от бъдещият тогава преход? И особено дали има социологическо, социологическа картина за различните групи в обществото, да са имали различни очаквания и страхове. Мерси. Благодаря. Още един въпрос? Заповядайте. Здравейте, Аня Чубанова, политология, първи курс. А, искам да попитам причините за всичко това, което говорим в момента, за, тази за нарастването на социалното неравенство и за този хаос във всяка една сфера, бих казала по-грубо. В българската действителност след 89-та не е ли причината в това, че демокрацията, пътя напред е да поеме в един в един грешен коловоз, по един грешен начин започнахме да я възприемаме, не ни е предадохме ни чудодейни качества, което всъщност тя не е притежавала. И всъщност не я ли приехме като неизбежна, в смисъл като нещо неизбежно, подобно на комунизма. Както знаем, след 89-та не се проведоха нито дебати във връзка с ценности, история, политическо съзидание, нито се направи някаква реформа на съдебната система или тайните служби, което не даде ли от друга страна възможност за Запад, на Запада да приравни Източна Европа с бившите си колонии. Поне колкото аз успях да, успявам да го разбера по този начин. И това в по-късен етап не доведе ли България до един, така да се каже, омагиосан кръг в, на доказване и на опит за покриване на критерии към определени а, към определени институции, примерно НАТО, Европейския съюз, Световната търговска организация и така нататък, което сме доведели от друга страна до политически автоматизъм и цялото това претоварване на обществото не обърнали по-голямата част, по-голямата част от него към популизъм. Това е моят въпрос. Благодаря. Благодаря много. А, сега ще дам възможност на панелистите да отговорят и ще направим още един последен кръг въпроси, ако има такива. Give the floor to Michal. Thank you. Um, about the role of education, actually, this is a really important question, especially if you. Yes, sorry. Uh, about the role of education, uh, this is a very important question. what we see in Poland right now actually is in a way in, in a higher education is a market driven perception of, of universities. But actually, you know, they, they should supply human resources. And this is a huge problem. And actually what you see is this huge emphasis on engineering or science. It's very important. I, I don't neglect this. But at the same time, <laughs> no, politicians tend to neglect, neglect humanities. Actually, because they, they perceive them as non-congruent with the needs or requirements of the labor market. This is a, I think this is a very, very perverse situation. Actually, it should be vice versa. You know, humanities, people who, who study humanities uh, or graduated from humanities, uh, they have huge potential, like philosophers, for example. But also the, the, the big problem, and this is uh, this is coming not from PISA but from PIAC study, so the adults uh, study, is that what you see about the qualities of people who enter certain um, tracks of education. And for example, pedagogical universities have the worst students. And this is a very big problem actually, because they will be the future uh, teachers. So this is uh, this is the the issue about the expectations. Mm. Actually, I think they concern these very generic issues like freedom, and of course, this has been achieved or sovereignty. You know, we're very close to the Soviet Union, and uh, this has been achieved. But actually, the, the the main, as, as I said, the main disagreement not the agreement, but the disagreement is about the social issues. And actually, I think it shows this very strong, uh, strong um, cleavage. And maybe one important side note: I'm not saying that the socialist era was completely bad. No, it wasn't. Certain achievements have been made have been made. This is this should be stated. Though what I would like to state, state is that you know, this is not a white black history. You know, it, it was grey, and the inequality was there, the poverty was there, a very strong transmission of status was there. You know? And I'm not talking about you know apparatchiks. I'm talk- I'm talking about you know people who had parents with higher education. They were significantly more likely to have higher education. So these equalizing chances were, were not there. And actually, this issue of expectations, as I mentioned, was also, I think, based on the idea that we should abandon the, the past. But they were abandoning some areas of past which were never there. And for, for example, for me, this, this, this is the issue of, for example, of, I don't know, disagreement with the fact that children should attend childcare. And, you know, it, it is said, you know, childcare was used as a tool for propaganda. But when you look at the statistics, in Poland, at the peak level, 5% of Polish kids went to nurseries. So it shows the scale of, of, of our myths which are being created in order to, uh, to disregard uh, other myths. And about the question was more about Bulgaria and you know its role in the global system. Um, Maybe I should make another clarification. When I was talking about the EU, and actually I'm a big fan of the of, of the EU. That's the, the <laughs> but I see, I'm concerned actually. This, this is how I should put this. I'm, I'm concerned about this uh, wrong directions, and you can see that it's stronger and stronger. And time after time, significant opportunities are being lost. Lost this, this is the, the big problem, and what you see in the case of Greece or Spain. No, it is, you, you see that certain ideological perspective is being created. You know, Greeks are lazy. No, basically, this is the narrative, which is a horrible narrative because if you look into statistics, they are not lazy at all. But this is how they are perceived. They are rent seeking. They are not. It was their politicians, not the society. But this is a completely uh, different, different uh, issue. And what is the role of the region in this global system? Of course, it's, it's very peculiar, you know. Wallerstein would say that we are this, you know, semi-peripheries. We are not in the core, not in peripheries, but we are transmitting certain ideas abroad. Ukraine, Russia, uh, and even further. Михаил е прав, че средния грък работи много по-интензивно от средния германец и, и да не говорим за холандец, където почти се работи 4 дни вече в седмицата всички. То, това са все митове нали, за работливи германец и мързеливия кръг. За частните уроци исках да, да взема отношение. За мен е като цяло очевидно, че ако училищното образование има голям платен компонент, а, това няма как да не възпроизведеш да неравенствата по, по доходи и по, по, по богатство. Не виждам как може да направим економически модел, в който това да не се случва. В този смисъл за мен е платено образование под формата на допълнителни частни уроци е много добре, когато обслужва и надгражда за някакви допълнителни интереси на, на децата. И тогава може да е хубаво, макар че аз лично мисля, че и всички деца трябва да имат възможност и в извън учебно време да интересите без допълнителни средства да могат да бъдат посрещнати. Но това би го сметно за приемливо, но в българския контекст частните уроци заместват ключови компоненти от образователната програма, които в училище не, не се постигат. Това вече, това вече е проблем. Това е за мен неприемливо в този вид. А, а хуманитарното образование а, тук не е на, на почет, заради примитивната економика и в пазар на труда. Хората с хуманитарно образование прекрасно се развиват в развитите економики и се интегрират във всякакви други екипи с инженери, с архитекти, с математици, но просто има нужда економиката да има някакво ниво на, на развитие, каквото нашето още няма. И понеже ние сляпо следваме пазарните призиви, нямаме никаква конкретна политика как да се справим с тия неща, това води до а, загуба на хора с определено образование, които не се търсят, заминават в чужбина, включително с висше образование. Нашата економика не може да поеме повече хора в момента. Логично е да търсят другаде. Включително това въжи в особена степен за хуманитарното образование. Благодаря какво образование ни е нужно. То малко излиза, може би, от дебата, но разбрахме, че е свързано. Аз бих казала финландски модел, обаче не знам дали можем да го постигнем. Да, да с това за мен е модела. А, сега аз настоявам за гражданско образование в училище, защото а, в тази ценностна криза, в която се намираме, изключително важно е да има предмет, в който да се обсъждат а, такъв тип а, а, ценности неща, включително смисъла на демокрацията, как, как, каква демокрация ни е нужна и прочи и прочее. Liberal Arts в, нашата университет, в много български университет има, а, но друга да не знам. Хуманитаристите обаче действително се оказват, че се реализират добре във всяка една област, колкото да е странно, включително в новите информационни технологии, което за мен беше загадка. как да се преподава история? Напълно съм съгласна с вас, че линейната история вече е твърде архична и че трябва да се търси друг начин на преподаване на история в българското училище и в, бих казала, в университетите почти не, никой не се занимава с микроистория, социална история, нали, всички тези неща, които дават плътност на историческото повествование. Не просто, не просто събития и, и, и линиарна история, контекстите, в които това се е случило. Новите учебни програми по история, които ги спряха, а, полагаха българската история в един глобален контекст. Паралелно вървеше световната история с българската, което според мен беше добро начало. Дали ще ги върнат и какво ще се случи, не знам. А, за очакванията в началото на прехода, сега аз не мога да импровизирам това, което цитирах е от първите изследвания на Енцион. Ако човек се интересува от тези неща, архивите са там и, има изследванията на Енцион от самото начало, където те задават въпроси. А, какви са вашите очаквания? И е много интересно да се сравни с ретроспективната визия за очаквания. Аз сега мога да кажа, защото в последното изследване на Alpha Research има въпрос какви бяха вашите очаквания в началото на прехода. Но това е ретроспекция. И те хората казват, ами очаквахме просперитет, по-добър -по начин на живот. Свободата някъде се появява на седмо място, примерно. Заради това, това си е само по себе си интересно изследване да се сравнят от началото на 90-те очакванията в един лонгитюд с ретроспективната визия, която предполагам, че е изменена, няма как да отговоря на този въпрос. Трябва да се видят масивите от, данни. А, сега и, и за момичето, той вашия въпрос предполага анализ на целия преход и, и кой е виновен за случилото се и прочие и прочие. Аз обаче бих искала да завърша с това. Ако ние бяхме задали сега въпроса не какво се случи с идеята за социалното равенство, а какво стана с идеята за свободата, мисля, че щяхме да водим абсолютно друг, друг разговор. Защото това, което все пак и изследванията показват, е, че свободата вече става самоочевидна. Аз не знам дали са очаквали или не, но от, от ранните Първият, първият тур на Европейското издание на ценностите ранни 90 години има въпрос, който се повтаря до сега. И свободата и равенството са еднакво важни, но ако все пак трябва да избирате, какво бихте избрали? Дали свободата или равенството? В началото на 90-те години отговорите са 60% равенство, 40%, 35% свобода. От Значи вече втората, 1999 година беше втората вълна на европейското изследване на ценностите, 2008 и сега едно изследване, което ние правихме, обърнати са съображенията. Свободата е важна за, за 60%, 35% е за равенството. Така че аз мисля, че освен негативите, свързани с, с действително големите социални неравенства и с недоброто качество на живот, бих казала, имаме обаче, слава Богу, привилегия, не привилегията, радостта от това да се чувстваме свободни малко или много и пак изследването на го показва, свързано с свобода на движение, все пак с свобода на изразяване нали, някакво усещане за отвореност, което ми се струва важно. И не бих обвинявала демокрацията за това, а, а по-скоро начинът по който се практикува демокрацията. У нас, независимо, че аз бих настояла за по-голяма демокрация на участието, но това е друга тема. Благодаря много на панелистите. В последен кръг въпроси. Заповядайте. Да, да, аз Благодаря на панелистите за, за презентация. Ще взема повод от това, което каза гост от Полша, което беше много интересно, че всъщност от гледна точка на на политически подход трябва да се направи така, че обществото да бъде убедено че неравенството е економически вредно, в някакъв смисъл. Голямото неравенство носи економически щета и по този начин всъщност може да бъде спечелен дебата за намаляване на неравенството. И искам няколко такива чисто практически въпроса да задам. А сега, въпреки различните траектории, казва се, че Полша, България имат сходни нива на неравенство, ако ги мерим през GDP, през Джини, извинявайте. Нали, над 30 са и двете. И между другото, това не е чак толкова нетипично. Много държави, особено в южната част на Европа, имат подобно джини. Та, нали, ако вземем Италия, пак е, данни от Световната банка е около 35. А, така че а, е, има една група държави, които имат а, е, такива разпределения. А, сега, моят въпрос е а, а, да не вземем да си поставим някаква цел, която не може да бъде реализирана. Защото, <laughs> нали, ако погледнем поне държавите, които са около нас, те показват такъв тип, такъв тип неравенство явно ние трябва да направим нещо доста и да положим много сериозни усилия и като, като политики, и като, и като и, и като законодателство, и като смяна на културата, за да успеем да постигнем такъв резултат. И чисто практически да речем, е, как, как го виждате? Да смъкнем 2% в рамките на 5 години или, или, или, или как, как, какви трябва да бъдат е, политическите цели, които се поставяме е, реалистично, за да, за да вървим по този път. А сега е, имам и коментар за, за българската ситуация, а, където нали, беше казано, че а, проблема не е чак толкова а, някакви а, необичайни нива на неравенства. Вярно е, че неравенството се е вдигнало по време на прехода и така нататък, но пак нали, в Европа има държави, които а, са на подобни нива като нас, но това, което прави България различно, различна, са нивата на бедност, особено в сравнение с останалите членки на Европейския съюз. А, и там, между другото, а, да речем, ако гледаме а, нива на, на доходи под официалната черта на бедността, ситуацията не е толкова зле. Но ако погледнем един индикатор, който е Severe Material Deprivation <laughs> или а, е, а, е, лишеност от някакви същностни блага практика, България е много зле. 40% от, е, от хората а, а, всъщност попадат в, в, в, в, в, в тази категория, не могат да речем да се позволят а, платена почивка годишно или компютър или някакви такива блага, които са абсолютно същностни за, за, за съвременния човек. А, така че тези нива на, на бедност, а, а, според мен, са по-тревожни, отколкото, отколкото самия индикатор а, а, за неравенство. И те трябва да бъдат от гледна точка на политика а, а, фокуса на на, на внимание, поне в, в, в обозримото, поне в така най-непосредственото бъдеще. И, и тук, когато говорим за тая бедност, не споменахте нещо, което е важно за българския преход. Защото българския преход е различен от полския преход. С това, че в средата на 90-те години ние успяхме да си инженираме една криза, тотална криза, нали, която доведе до, а, до, а, до, а, до а, финансова криза, а, хиперинфлация. А, и ако погледнете редица статистики, всъщност а, големия, а, големия а, а, така, голямата разлика не е 89-та година, на средата на 90-те, 96 97 когато редица индикатори за България тръгват тръгват надолу. Нали, това е, така, е един от ключовите моменти в българската а, история. Така че да приписваме всичко на, на прехода като общо понятие и като процеси, които са протекли в, в Източна Европа като цяло за българската ситуация и специално за генерирането на бедност, ми се струва, а, ми се струва неточно. Трябва да, даде, да, да, да дадем дължимото на, на, на, на това, което се случи в средата на 90-те години, нещо, което беше възможно да бъде избегнато. Изобщо не беше задължително от гледна точка на нито на историята на, на комунизма, нито на историята на българския, на българския преход. Но просто се случи така, че политическите елити, които бяха на власт по това време, се държаха по хищ, хищнически начини е, предпочетоха да разграбят това, което беше натрупано като обществено богатство. Нещо, което в много малко други държави от Източна Европа се случи, ако се случи изобщо. Благодаря. Благодаря. още въпроси? Здравейте. Казвам се Момчил Дойчев, нов български университет, политически науки. Моят въпрос е свързан с продължение на колегата Смилов. Става дума за обяснението на това, че идеята за социално равенство като че ли исторически принадлежи повече на левите политически партии. Но анализът на данните, които публикуваха напоследък в Центъра за либерални стратегии. Вчера Илон иде. Ружа ще каже по-добре, защото аз се цитирам нея. А, и това, което Стив Ханки е направи като една кратка статик малко преди изборите, показва ясно, че кризата, съпровождаща тази промяна по време на прехода, а, започва да се преодолява едновременно с нарастване на GDP и с нарастване на и намаляване на бедността, именно през 1992 и след 1997 година. Тоест, когато падат от власт леви, в кавички може би правителства, и Стив Ханке даже знаете какви са неговите възгледи, е, прави един съвсем недвусмислен идеологически извод как да гласуват българите на е, току-що преминалите парламентарни избори, което е забележително. Как бихте го коментирали? Благодаря. Благодаря. И последен въпрос. Добре, не е последен, за да не, а, да не плаша а, а, аудиторията, че това е последния. Заповядайте за още въпрос. Аз мога ли да? Да, може ли да се възползвам като това, което държи микрофона, да реагирам на това, което Петя каза за свободата като постигната безвъпросна ценност. струва ми се, че в някакъв смисъл резултатите от последните избори по някакъв начин опровергават, не само последните, последните няколко години изборите, участието в тях, опровергават като че това виждане за свободата като ценност, която съществува безвъпросно. Или поне а, имам предвид спадащата, спадащото участие, което прогресивно става все по-низко. Последните няколко години беше 51%, мисля на изборите 2013, сега 49%. Е Някакси хората а, не, не не, не ценят толкова свободата, очевидно, че да я упражняват. Защо се случва това? Благодаря. Заповядайте. Само докато сме на темата на свободата, искам само да помоля за коментар, тъй като пак казвам, все пак съм първи курс, не разбирам още достатъчно. А, как бихте коментирали това, че това прогресивно нарастване относно проучването на репортери без граници, което гласи, че България 2014 достигна до 100 място относно свободата на словото? Това е тема на следващия дебат на 10 ноември. Тогава ще задам въпроса. Заповядайте на Добре, дебата в, на 10 ноември на историческата дата. Добре, благодаря много. And uh, a small question then also about uh, the role of perception of inequality. I also thought uh, Kyle's uh, points in terms of politics about uh, the importance of the perception of inequality was very interesting. so I wanted you all to comment on what do you think is the role of the relationship between the perception of inequality and the reality of inequality? Because as you can see in politics here, or politics in the US, the election a few days ago, perception is uh, far more powerful than reality by leaps and bounds. So is it perhaps good that uh, people perceive inequality? And does this, you know, kind of incentivize them to do something about it? Or is it bad because it hurts quality of life, because it makes people unhappy? Um, and, and, and, then sort of connected, how do we define these things? Because uh, as an American living here, it's very interesting. Uh, there's in certain ways I feel much more free here than in the United States, and many Bulgarians find this uh, mind-boggling, uh, very confusing. But uh, I think how we define these things is also very interesting. Благодаря за тази интервенция. Ако мога да злоупотребя с позицията си на модератор, бих искала да задам един въпрос конкретно към Боян Захариев. Той каза нещо много интересно, което ме провокира. И това беше, че според него носталгията служи като полезен коректив за настоящето. Свързвам този въпрос с въпроса на Ерик, а, а именно ролята на субективните преживявания, на субективната оценка за несправедливостта, на социалните неравенства, играе ли позитивна роля на мобилизиране за справяне с проблемите или напротив, по-скоро е близо до това, което Петя Кавърчева описа като едно негативно наследство от миналото, което вместо да накара хората да вземат нещата в своя ръце, по-скоро ги демотивира да се отварят и да очакват а, а помощ от другаде, не от себе си. thank you very much for this question about um, strategy. Very good question. uh, how to convince societies? but I think they are convinced, actually. How to convince politicians or policymakers. This is a real challenge. Uh, there are two things here. Uh, that actually the effects are always lagged. So, and, and you know, the, you will see results of your policies in 10, 15 years in the shortest uh, perspective. And this is a big challenge for the electoral cycle because you need to invest now in order to, to have returns in, in 15 years. So, but then you might say, you might use this argument about, you know, inequality. I'm using this imprecise term. You know, is feeding these extremes. And I think this can be uh, a good strategy to convince more left, center politicians to do something. Because this idea of distrust actually, in, um, which, which came about in, in, in this exchange, is really interesting because you can see that the left-wing parties completely failed to society. I mean, this, this is this is the case of Poland, this is the case of Hungary, this is the case of your country, this is the case of Germany, for example. So then people are surprised. Hey, people don't go for uh, for left-wing parties, and people say we don't expect you know retrenchment from the left-wing party. And actually, this is what they deliver. So this is uh, this is about big problem about the strategy of, of certain parties about the inequalities. True, I agree with you that inequality as such may not be necessarily a target what, what I would target is the bottom of the distribution. I think this is the most important. So they, all the basic needs are met. Then we have another thing. How to convince people that, how to convince the middle class, however we define them, wealth, yeah, that he should pay for this. And actually the strategy is to develop such a network of services and benefits which, can, which will be good enough for the for the needs to, to of the middle class, so to cater middle class needs. And this is this classical um, social democratic Scandinavian way. You deliver very high quality services and benefits, and then people from the middle class react to this. So they say, okay, this is something for us, so we are more convinced to pay taxes, basically, because this is this is the biggest problem we have right now. If you look at the countries of the region, you know, look at our tax rates. They're the lowest in the region. Look at social spending. It is the lowest in the region. Look at policy outputs and outcomes. They're one of the worst uh, in Europe. This is the problem that you know you have to break this vicious cycle of low, low taxes, low spending, and then you have to convince middle class how to how to do this. About this perception of inequality, I think this is a very uh, interesting thing, and actually, the perception of social phenomena is, uh, is, is, a very interesting thing. Because people tend to underestimate or overestimate some certain phenomena. For example, in Poland, this is the case of unemployment. People say we have more unemployed than in fact they are in the labor market. And I would, I would say this is the case of um, of, the, uh, of, of, inequality as well. But now, how to mobilize these people? How to mobilize people around the issue of inequality? The people from the bottom of the distribution, perhaps they, they won't vote. They have other problems, let's put it like this. They are very high, uh, very hard to, to mobilize. And then the other problem is that the people from the upper part of the distribution, they tend to value own merits. So they own position instead of the systemic explanation for their success. And this is a very interesting thing because this how, how contradicts the graphs I just showed you. So that you know people say okay inequality is bad, but at the same time say we don't care about inequality. You know, we are smart even though they are not, or they are not smarter than the rest, but they say this is our own merit that we achieve these things. And this is a very, very big, uh, big problem. How to break this as well? Because, for example, if you look at the, surveys on, on the reason why people get unemployed, of course, because they are lazy. This is number one explanation. Of course, this is completely not true. But this is the social perception, and actually, this is fed by elites as well. Because I, I, I followed this topic and I realized that, you know, this is a myth which is multiplied by, uh, by DAE. And actually this is the problem, how to mobilize this bottom and uh, people. Because it can be not necessarily progressive left or center, will we call it. It will be, you know, extreme right. Because they, they say, okay, you know, unemployed, you are unemployed because of Roma. Basically, this is the strategy. this is what happens in Hungary, for example. This is the, the success of Orban, you know, he says, you know, oh, we should blame the European Union, we should blame Roma, and at the same time, the guy um, Viktor Orban is introducing policies which, which are completely liberal in a sense, and which are killing social policy, but he's smart enough to, you know, to blame other groups. And actually, the question is <laughs> how to, how to deal with this problem. I, I wish I knew. <laughs> Though I think that, you know, there must be this brave person or entrepreneurial person who will be able to invest now in order to, to have returns in hopefully very near future. С вашия въпрос започна. Значи профила на днешните декласирани хора според мен няма нищо общо вече с наследството от социализма. Единствено може да спориме за проблема с хората в предпенсионна възраст, които знаем имаше програми, те нямат работа. Но аз мисля, че и там проблема е по-скоро с пазара на труда, който няма нужда от, от тези хора, голямата част, да искат да работят за тях мога да припозная, че може нещо да има в главите им останало от това време, някаква зависимост или този вид разказ. А, огромната маса от сегашните а, хора декласирани са на възрасти, които просто е несериозно според мен е да твърдим. В смисъл младе, младежите до 26 години България е на първо място по неактивност и е такива, които нито учат, нито работят. В смисъл техните глави, това е дошло от, соци... от социализма или Не. Това е просто лошия, некачествен преход, лошото управление на економиката, пазара на труда. Също и за средните поколения, аз през 90-те години можех да хода на терен и да работя с такива хора по затвори, не само в България, и в Русия. И точно от хора от социалната Западна Европа, от най-социалната и част, научих, че не е истина, нали, че тия хора са мързеливи. Те са повечето активни. Много от бедните хора <laughs> работят повече от нас от сутрин до, до късно вечер и няма никакъв елемент там на някаква зависимост или просто са неадекватни системите ни за социална защита, изцяло поради неща, които се случиха през прехода, изцяло покрай идеи, които също не са унаследени от предни. Напротив, те са донесени от хора като Стив Ханки. Така че не виждам. Покажете ми социологически в профила на, на кой човек, освен на тези предпенсионни, нека там да търсим. Но и там мисля, че няма на ще има това. А, за мен не е това основното обяснение, колкото се отдалечаваме, 30 години ще стана 35, то не може вече да бъде по никакъв начин обяснение за, може за Джини да кажа, естествено това не е единствения индикатор. България обаче системно във всички, които споменахи е на първите места, докато другите страни се сменят. Едни имат лошо съотношение на горните 20% с долните 20%, други имат недобър чини в Средиземноморието. Там това понякога не е чак толкова фатално. То зависи. Аз никога не съм твърдял, че Джими е обяснява абсолютно, абсолютно всичко, но, му каза много неща на България системно по всички индикатори е на, на лоши позиции. А, има бивши социалистически страни, които и по бедност, а, аз ги споменах, а, по ниски нива на абсолютна бедност, по, без това да може да се обясни с економическото им развитие, е нищо особено, те са далеч по-назад пак от Германия от Италия, дори от, от други страни. Това нещо е съхранено, така че това е. И абсолютната бедност тук е, е дълбока, но основният проблем за мен е неравенството. В съвременната економика, в биологията вече могат да се направят симулации. Вижда се, че на много фундаментално ниво, когато се минат някакви нива на неравенство, екосистеми, економики, общества, започват да се разграждат и това в днешно време може да се покаже по-убедително. <laughs> Формулите на старата економика, които твърдат обратното, не просто не са верни. И чисто математически и от човешка гледна точка, аз за това съм дълбоко убеден, така че това е огромен проблем. А, сега аз не мога, почвам с, почвам, с въпроса на Дани трябваше колегите да отговорят колко трябва да падне коефициента на Джини, за да, а, да е по-добре. Колко трябва да се качи, извинявам. Не, колко трябва да падне точно. Сега, за мен, е, пак казвам, големия проблем е в нелегитимността на неравенството. Значи, заради това хората преживяват България толкова тежко неравенствата, защото считат, че не е справедливо. Значи, когато говорим за неравенство, то не е въпрос само на бедност. Въпрос е на усещане за справедливост и несправедливост. И заради това дори смея да кажа, колкото е абсурдно да е това, че когато се мисли за съдебна реформа или за, за наказание, това някак си може да тушира дори идеята за, за, за неравенство, защото един от проблемите е, че те не могат да приемат, че всъщност честните хора изпадат на дъното а някакви мошеници а, а, ни управляват, примерно, казвам. От гледна точка на социална политика, аз напълно съм съгласна, че според мен решението е да се адресират най-бедните. Тоест, наистина, трябва да има помощи, които да да помагат най-бедните да не изпаднат от социалната мрежа на всяка цена. По повод кризата 1997 година, това за което говорих, значи това е голямото с социологическо питане, дали системата или актьорите, кое седи в основата на промяната и на, на а, развитието или неразвитието. Това, което казвам, е, че предпоставки в комунистическата система доведоха до такъв менталитет и то отвъд дори може би желанието на хората в елитите на прехода, че те си позволяват не само 97 година, това бих казал, че почна още от постановление 56. смисъл това е, това е обвързано с идеята, че ти можеш да приватизираш публичен ресурс по един безотговорен начин, тъкмо защото, и това е системен проблем, тъкмо защото при комунизма няма ясно разграничение между публично и частно. Вероятно те са си го мисли като нещо съвсем естествено, което ти е предпоставка за корупция. Ти нямаш корупцията ти е използва първо абсолютна власт, която ползва за собствени цели, второ а, а, ползване публичен ресурс за, за собствени цели. Ми, че ако се върнем назад в системата, хората си градяха спокойно от фабриките, нали? Защото това публичната собственост е ничия собственост. Не бедните в случая са виновни. Виновни, виновен е, а, така се каже, тези, които са имали публичните ресурси и са ги използвали, използвали а, с, в собствен интерес. А, и, и кризата на 97 година показа как Системата е формирала такива ключови актьори, които ни доведоха до този хаос. Абсолютно мисля, че имаме нужда от ново, ново, ново ляво. В смисъл до сега нямам усещането ние да сме имали сериозна лява партия в България. Под ново нова лява партия разбирам обвързана с солидарност, справедлива, социал-демократическа лява партия. Това е изключително важно, защото в момента наблюдаваме една много страшна тенденция, именно лявото става към Тоест този а, атака и, и всичките националистически партии спекулират абсолютно с една а, брутална комунистическа риторика от, от, от 18 век, бих казала. Абсолютно бланки там буанароти, утопичен комунизъм, който който кафеве, кафеве зловещо и се насочва към всякакви врагове. Непрекъснато си възпроизвежда врагове и за мен е напълно съм съгласна, че национализма е, е, крайното дясно и изключително, то не е крайно дясно, то при нас е синкретизъм между лява риторика и, и, и десни действия. И това е голямата опасност, една от големите опасности, включително пред демокрация. Сега за свободата Дълъг Рязко Рязко дава като пример. Естествено, че и свобода на словото и, и затварянето на хората в себе си а, не говорят за най- най-голяма свобода. Економическата свобода, както видяхме, също е под, под, под въпрос. Това, което казвам, връщайки се пак към комунизма, а, и слава Богу, такава държава, която с лекота да се опита да ти промени идентичността и името, както се случи в края на, 80-те години, което е голям проблем на системата. Тази самоувереност на държавата, че може да разполага с тебе, с името ти, с идентичността. Това е най-зловещия пример за тоталитарното а, наследство на тази държава. Съгласна съм, че социализма имаше позитивни страни от гледна точка на образователна модернизация, а, здравеопазване, а инфраструктура, за инфраструктурите можем да спорим. Имаше серия, серия неща, една биополитика, която в крайна сметка доведе до много позитивни неща. Но тази претенция, тоталитарна, за това говоря за свободата, че, че държавата, че някакъв човек може да разполага с твоя живот, с името ти, с наследството ти, което видяхме в така наречения възродителен процес, е ужасяващо. В сравнение с, с, с тази несвобода, сега хората, които са се затворили в себе си, пътуват, мъчат се да се справят със своя живот. Изказват, не, не, не гледат, не дебнат някой, слушали какво говорят. Нали? Това ми се струва изключително, изключително благодаря. А и може би по едно заключително изречение от панелистите, за да приключим този първи дебат. Just a е Even though this panel was quite pessimistic, <laughs> I think we should be optimistic. Uh, sorry. No. Okay, <laughs> even though this panel was quite pessimistic, I think we should be optimistic. There are some solutions, and they are on the table, so and, and there are arguments for, for, for using them. So it's not that, you know, I, we, we are very uh, idealist, but I think there is a very strong agenda and, and we, we push uh, uh, we push for, uh, for it, for, for achieving this agenda. че някои от нещата, които казах, аз специално казах, че са провокация и за мен е важно да, да няма еднозначен разказ за миналото, който да се ползва, да се легитимират неприемливи неща в, в настоящето. Ние имаме нужда от промяна и за нея трябва сега да се поема отговорност. Не бива да търсиме да се оправдаваме с неща, които са се случили вече доста отдавна, още повече, че те съвсем не са е, черно-бели. Историята е доста по-сложна. Ами, и аз присъединявам отново към това, което каза Михал. Мисля, че а, факта, че водим този разговор, факта, че търсим решение, ако дори минем на по-конкретно ниво, ако почнем да говорим какво образование ни е нужно, аз съм сигурна, че можем да, да стигнем и до конкретни политики, които биха могли да помогнат по посока на, на това да преодоляваме по някакъв начин неравенствата. Факта, че си изказваме мнението тук, че излизаме навън да протестираме а, срещу дадени политики. Предполагам, че ще продължаваме да го правим и все повече хора го правят за мен е, е, е достатъчно оптимистичен, пък и дори ако щете, че сме отворени към света и хората могат да се справят със собствената си, някои от хората, не всички, с, собствената, със бедността си, отивайки навън. Така че, да, а, не, е, не е меко, не седим добре, но мисля, че изходи винаги има, стига да искаме да ги търсения и да се борим за тях. Благодаря на панелистите.